بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na sharhi yetu ya kitabu ya taadhimu salah tunaangalia mlango mwingine ambao Sheikh ameweka katika hichi kitabu ambao ni makana tu salah yani umuhimu wa salah katika hii dini yetu ya Uislamu yani Sheikh anaendelea akisema a'dhamu alwajibat allati awjabaha Allahu ala ibadihi وأجلها الصلاة ibada kubwa zaidi ambayo Allah amefaradhishia waja wake ni sala wa awwal ma yusal an as na kitu ya kwanza mtu ataulizwa ni sala kama tulivyotangulia kusema katika darsa iliyopita na ukitaka kujua amali yako ni mzuri angalia vile unaswali Mwenyezi Mungu unaswali sala zako na vile unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na e, Ibn Abi Shaiba katika musannaf wake musannafihi, yani kitabu chake, ametoa hadith, anasema la dina liman la salata lah, hakuna dini ambaye hakuna hana dini ambaye anawacha sala, na pia yani anasema wahiya alfariqa baina almuslim walkafir, na ndiyo inatofautisha baina ya muislamu na ambaye sio muislamu kafiri yani inakutoa katika Uislamu ukiwacha. Yakulu Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad anasema katika kitabu chake pia katika kitabu Salah anasema jaa alhadith imekuja kwa hadith la hadha fil islam liman taraka salah. Hana mtu ana portion katika Uislamu, hana shia yote katika Uislamu ambaye anawacha sala. Wa kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu an yani Umar bin Khattab aliandika kitab Barua fil Afaq katika kila miji ya Kiislamu akasema inna ahamma umurikum indi as-salah jambo muhimu sana mimi niko nayo kwenu ni sala faman hafidhaha hafidha dina ambaye atakayehifadhi atahifadhi dini yake waman tarakaha au waman dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya wala hadha fil islam liman taraka as-salah ambaye mpoteza amepoteza dini yake yote na hana shea katika Uislamu. Na pia yani, kuna hadith ambayo imekuja inasema la uh, as-sala uh, umududdin, sala ni nguzo ya Uislamu na ndio nguzo ya pili baada ya shahadatain, baada ya shahada mbili, na ambayo mtu anafaa jua ni kwamba Rasulu sallallahu alayhi wasallam alisema, awwal ma tafqiduna min dinikum al-amana, kitu ya kwanza itapotezwa kabla ya kiyama katika dini yenu ni amana watu hawatakuwa na amana ya kutimiza waliopatiwa watimize ama wahifadhi wa akhir ma tufqiduna minhu sala na kitu ya mwisho watu watapoteza ni sala wala yusallan wala aqwamun la khalaqa lahum watakuja watu wanaswali ambao sio watu ambao wanafaa aslan kuswali dini yao hawana dini wameharibu dini yao na vitu kama hizo na pia the, eh, la yakhtalifu almuslim an taraka as-salat al mafruḍa amdan yani Muislamu pia ambaye amewacha swala ya mafrudha akitaka swala za wajib hiyo ni dhambi katika dhambi kubwa sana bal katika maulama miongoni mwao ni Sheikh Uthaymeen anasema ambaye atakayewacha swala yani bila sababu yoyote hata swali swala ngapi itakubaliwa na afanye tauba na kithirisha amal jema laalla Allah atamsamehea na Uh, pia ambaye, ambaye haswali anafaa auawe, yani ameshatoka kwa dini na ni kama ameritadi, so anafaa apatiwe adhabu. Thumma innal ulama ikhtalafu fi qatlihi, shekh asema ulama wakhtalifiana atauawa vipi, wa fi kaifiyati qatlihi, na vipi atauawa, wa fi kufrihi, na je amekufuru. Waqaluhum fi hadha wa dhikra adillati mahtaja biha ahlu uh, kulli qawlin mabsutatin fi kutubi ahli alilm almarufa lakini Sheikh anasema hizi ni masala ambazo ziko kwa upana na uwazi katika vitabu za ahlul ilm kuhusu hadi ambaye amewacha dini, ambaye amewacha sala, e, na sio majali yake Sheikh kubainisha hizo masail hapa lakini illa an man qala min ahli alilm bi kufri as sala, lakini shaka anasema kwamba watu wa ahli alilm wanasema ambaye anawacha sala amekufuru. Uh, na pia yani wame Fanya istidla na adila mingi sana, na katika hizi adila katika Qur'an Allah anasema katika suratul mudathir kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum ma salakakum fi saqr ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع khaidin yani kullu nafsin bima kasabat rahina Imam Qurtubi katika tafsiri yake anasema yani kullu nafsin rahnun bikasbiha inda Allah ghaira mafkuk illa ashab al-yamin yani kila nafsi italipwa na imekewa jaza yake, lazima italipwa na itaulizwa na, lakini Allah amefanya istithna, amesema isipokuwa tu ashabul yamin, watu yamin wa kupande ya kulia. Ni watu gani hawa? Sheikh anasema ikhtalafa sahaba fi haula'i ashabul yamin. Masahaba wamekhtalifiana ni nani hawa ashabul yamin? Ibn Abbas akasema yani humul malaika. hawa ni malaika pekee yao ambao hawataulizwa na hawata uh, account kwa vitu walifanya. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu akasema auladul muslimin ni watoto wa Waislamu lam yaktasibu yani lam yaktasibu yani watoto wa Waislamu ambao ha, hawakupata yani, kufanya mema katika dunia. Na pia Dhahaka anasema alladhi sabaqat lahum min alhusna, yani wale ambao wamefanya mema wakaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Sheikh akasema pia kauli ya Juraij katika hii kullu nafsin bima kasabat rahina, yani kullu nafsin bi'amaliha muhasaba, yani kila nafsi itaulizwa vile ilifanya hapa duniani lazima ita account kwa ile kitu ilifanya. Lakini isipokuwa tu ashabul yamin, na ashabul yamin wahum ahlul janna, ni wale watu ambao Allah atawaingiza janna, la yuhasabun, hawata account yani. Na pia yani, hiyo ni dalili kwa Qur'an kuonyesha kwamba yani mtu anakufuru. Na pia Imam Ahmad amepokea hadithi anasema, al-ahdu ah, ah, hadithi ya yani, hii hadithi kwa isnad sahih yani hadithi ya Abdullah ibn Buraida an abihi قال alisema alisikia babake akisema sami'tu rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nilimsikia rasul sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar yani ah, ile kitu iko baina yetu na walio walio sio waislamu ni swala ambayo amewacha amekufuru na pia Imam Ahmad na Imam Ibn Hibban na Tabarani wamechukua hadith ambayo ni makbuli na kubalika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an kwamba ani nabii sallallahu alaihi wasallam alisema annahu dhukira sala yawman faqal ilitajwa sala mbele ya rasul akasema man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawm alqiyama ambaye atahifadhi sala atakuwa na nur na burhan yani atakuwa na atakuwa ni kitu itamtetea mbele ya Mwenyezi Mungu na hujja na ataokoka na moto wa jahannam siku ya kiyama waman lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nuran wala burhana wala najah ambaye atafanya atawacha swala na atapoteza hata kuwa na hizi vitu ambavyo tumezitaja wakana yawm alqiyamati ma'a qarun nasikia siku kiyama atakuwa na qarun wa firaun na firaun na haman na haman wa ubayya bin khalaf na ubayya bin khalaf hapa kuna nukta muhimu ambayo kila mtu anafaa ajue nukta ya kwanza anna tariku muhafadhatu sala yani ambaye anawacha sala hatoki kwa hizi vitu imma yushghiluhu maluhu imma ni mali yake inamshughulisha au mulkuhu, ama ufalme wake au riasatuhu, ama ufalme yani uongozi, ni kiongozi ama ile kitu anaongoza inamshughulisha na swala, au tijaratuhu, ama tijara biashara yani faman hu anha maluhu, ambaye atakayewacha swala kwa sababu ya mali atakuwa pamoja na Qarun siku ya kiyama, na pia ambaye atakayeshughulika na, na mulk na ufalme atakuwa pamoja na Firaun, na ambaye atakayeshughulika na riasa, uongozi tu wa kawaida, atakuwa na Haman, na ambaye wamanshaghalahu tijaratuhu, ambaye itamshughulisha biashara, atakuwa na Ubayya bin Khalaf. Siku ya Kiyama tafufuliwa pamoja. Naam, na tutaendelea kufanya sharh wakati mwingine, bado hii topic ijakwisha, imebaki kidogo. Nasallallahu yajalna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. wa Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.